anin naba il azim gaaya habaru mawnuɗo imana no wayi wiigol yatasa'aluna hiɓe landodirde anin naba il azim gaaya habaru mawnuɗo ɓe ko habaru mawnuɗo ɗum landodirde fii muɗum joni noon ko hon ɗum woni on habaru mawnuɗo imana ko ngal ɗo nulal annabijo meɗen mo muhammadin sallah sallam ko ko muhammadu addi ɗo ko ɓe wattinanirde mo ko sikki on kamɓe makko ɓe jibindinama ɗon ɓe mawni ɗon hade ɓe ala mo nannirde ɗum haa ko heɓi ɗo duuɓi capannayyi awa ko ko ɓe watti nannirde mo ɗo himo yewta fi alqur'an himo yewta fi allah himo yewta fi mo maayi wondema immintinoyta himo yewta fi yiite aljanna ɗum ɗo ko habaru mawnuɗo ɓe hino landodira fi ɗum